Virginia Gabriel estis angla cantisto cae unu la plei famai componistinoi de la mes degnau e cune cun la componistinoi Charlotte Allington Bernard, Clara Bell, cae Maria Lindsay. Virginia Gabriel studis pianon sub el starei instruistoi kiel Pixis, Dollar kai Talberg. Ancau si akiris bonam bazon pri komponado che Molik kai Mercadante. Si ai frua i vercoi estis forte marchita per la itala stilo influita de la instruado de Mercadante. Kiel en la canzoneta Se vi perdus min, el donita en londono en 1854. sed circa 1860, ciam dec qui virginia vercis la valadon la capitano cailia Navo por la fam conata balad cantistino charlotte Seyton dolby Si ricevis claram pruvon de la aclamo cion oni povus ricevi en citiu genro. Tiu ci pezzo estis la unua granda successo de Virginia Gabriel. La componisto Brinley Richards faris transcribon por piano cae gi baldau estis en sia trialdono. Tiel, Virginia Gabriel turnis sian atenton al nova perceptita mercato. Si provis simple adapti, cun texto de Arthur Madison, la musicon de Ave Maria, cium si componis antau dec iaroi, cae tiel si productis la successan baladon Noctillo Cemaro. Virginia rimarcis la potencialon de la angla stila i canto i kai baladoi tre consumita musico tiu tempe fronte al citiu situazio la componistino decidis dedici grandan parton de sia productado al tiui malgrandai pezzoi. Si daure verkis cae publicigis quelcain centoin da cantoi multa il kiwi igis grandega i successoi la titolita i la passeroi i construas rubi santa promessoi, sola la forla cita i la palma arboi cae la capitano cae lia knabo igis ege popularai. Quamcam sia vercata stilo estis romantica, siai cantoi ciam reflectis lertetson ca inventemon pro sia fortu ciel seriosa verchitino. La professoro pri musicologio Derek B. Scott diras in sia libro La Salona Ballado au Salona Canto La compona treinado de Gabriel estas constante montrita en siaj balado foye di estas evidenta en la formo. am la pasero y construas estas modifita sonata formo, que a estas ofte trovita en la mal y movoy de y sinfonioj. Foje gi estas evidenta en la harmonio, en sola, si montras sian harmonian capablon cae lertan uson de ne gravae flexioi por crei senteman respondon al vortoi. La influo de Virginia Gabriel disvastigis en la 1870 iaroi. Si establis sian reputacion quiel componisto de baladoi, cae si utiligis la famon acquiritan quiel salto tabulon por reclami sian pli gravain vergoin. Cantatoi cae oratorioi estis la cefai musicae formoi qui donis al componistoi veran staturon en la brita concert vivo. Dedicita al voce musico, si verkis plurain operon cae cantatoin, quiui ancau havis bonegan ricevon. Exemple, la opero sorcitae vid vinoi, premieris Saint George Hall en Liverpool, cae dauris sur seneio dum plurai semainoi. Alia successa laboro estis la cantato Evangeline, quiu pos la premiero en Brighton Festival de Wilhelm Hughe havis plura presentoin. Aliei similai vercoi, la operoi La Pastisto de Cornualls, quiu estas la heredanto, perdita cae trovita, Pluva Tago ancau estis favoratai petsoi en la Salonoi, cune al alia cantato Graziella, ciu fermas la liston de la plei ambiziai componajoi de Virginia Gabriel. Er la 1860-i aroi malfermicis bona cae tre definita areo de la Ballad Mercato por virinei cantverkistoi ech antau la fino de tio yardeco buci and company specife annonces canzono in cantita in au componita in de virinoi en siei succes listoi popularai cantoi tamen dum el donisto concuris pri lendona i raito de la balado i de virginia gabriel chi devis pagi por private presi sian cantaton revlandon. La cantatoi cae oratorioi ancora restis kiel esclusiva cae privata terreno por viroi.